musiqa pedagogikasi 5-ma'ruza mavzusi mavzu musiqa pedagogikasi jarayonining o'ziga xos xususiyatlari rejalar birinchi reja musiqa pedagogikasi jarayonining mazmuni va nazariy asoslari ikkinchi reja musiqiy faoliyat turlarining o'ziga xos pedagogik yo'nalishlari uchinchi reja musiqa darslarida ishlatiladigan usullar va texnologiyalar xususiyatlari To'rtinchi reja musiqa pedagogikasi jarayonida o'quvchining shaxsiy rivojlanish omillari. Musiqa pedagogikasi bugungi ta'lim jarayonida o'quvchilarning estetik ongini, badiiy didini va hissiy olamini rivojlantirishga xizmat qiladigan muhim yo'nalishlardan biridir. Musiqa inson ruhiyatiga bevosita ta'sir ko'rsatadigan, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi xususiyatga ega san'at turi bo'lib, uning o'qitilishi oddiy bilim berish bilan cheklanmay, shaxsning ma'naviy-axloqiy kamolotini ta'minlovchi murakkab pedagogik tizimni talab qiladi. Shu sababli musiqa pedagogikasi jarayoni o'zining mazmuni, shakllari, metodlari va tamoyillari bilan ajralib turadi va boshqa fanlardan farqli o'laroq ko'proq emotsional ta'sir, estetik idrok va ijodiy faoliyatga tayanadi. Musiqa darslari davomida o'quvchilarda musiqani tinglash madaniyati, kuylash ko'nikmalari, ritmik sezgi, ijodiy tafakkur va badiiy tasavvur rivojlanadi. Bu jarayonning asosiy maqsadi o'quvchining shaxsini har tomonlama rivojlantirish, uning musiqiy qobiliyatlarini aniqlash va rivojlantirish hamda hissiy olamini boyitishdir. Shu bilan birga, musiqa pedagogikasi o'qituvchi va o'quvchi o'rtasidagi jonli muloqot samimiy muhit va ijodiy faoliyatga tayanadi bu esa ta'lim jarayonini samarali va mazmunli qiladi zamonaviy ta'lim sharoitida musiqani o'qitishda innovatsion texnologiyalardan interfaol metodlardan va integratsiyalashgan yondashuvlardan keng qo'llanilmoqda natijada o'quvchilarning estetik didi musiqiy tafakkuri ijodiy fikrlash qobiliyati va umumiy madaniy saviyasi sezilarli darajada oshadi musiqa pedagogikasi jarayonining xususiyatlarini chuqur o'rganish va uning nazariy metodik asoslariga e'tibor qaratish musiqiy ta'lim sifatini yanada yuqori darajada ko'tarishga xizmat qiladi ushbu mavzu musiqiy ta'lim jarayonining mohiyatini chuqur tahlil qilish uning pedagogik imkoniyatlarini aniqlash hamda o'quvchilarda musiqiy estetikani rivojlantirishda qo'llaniladigan metod va pedagogik yondashuvlarning ahamiyatini ochib berishga qaratilgan shu bilan birga mavzu musiqiy darslarning zamonaviy ta'lim tizimidagi o'rni va ularning shaxsiy rivojlanishdagi ta'sirini keng qamrovli tushuntirish imkonini beradi musiqa pedagogikasi ta'lim tizimi doirasida o'ziga xos yo'nalish sifatida nafaqat bilim berish bilan cheklanmay balki o'quvchilarning shaxsini har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan murakkab va ko'p qirrali jarayonni tashkil etadi musiqa san'ati tabiatga ko'ra inson ruhiyatiga chuqur ta'sir ko'rsatadi uning emotsional holatini boshqaradi estetik idrokini rivojlantiradi va shaxsning badiiy tafakkurini shakllantiradi shu sababli musiqa pedagogikasi jarayonini ilmiy pedagogik nuqtai nazardan o'rganish uning metod va tamoyillarini aniqlash musiqiy ta'limning samaradorligini sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi musiqa darslari davomida o'quvchilarda musiqiy tasavvur ritmik sezgirlik tinglash madaniyati kuylash ko'nikmalari va badiiy idrok shakllanadi bularning barchasi bolaning intellektual va emotsional rivojlanishi bilan uzviy bog'liq bo'lib uning ijodiy salohiyati va estetik didini rivojlantirishga imkon beradi shu sababli musiqa o'qituvchisi o'quvchining yosh xususiyatlarini psixologik holatini qiziqishlarini va individual qobiliyatlarini hisobga olgan holda mos pedagogik metodlardan foydalanishi lozim ana shu yondashuv musiqa pedagogikasining boshqa fanlardan farqli ravishda ijodiy moslashuvchan va emotsional jihatdan boy jarayon sifatida shakllanishini ta'minlaydi bundan tashqari musiqa pedagogikasi jarayonida kuylash tinglash ritmik plastika cholg'u ijrochiligi musiqa nazariyasi va ijodiy mashg'ulotlar kabi faoliyat turlarini uyg'un qo'llanilishi o'quvchining kompleks rivojlanishiga xizmat qiladi ushbu jarayonda nafaqat musiqiy bilimlar egallantiriladi balki o'quvchining badiiy tafakkuri emotsional barqarorligi ijodiy fikrlash qobiliyati musiqiy didi va ma'naviy ongi ham rivojlanadi shu tarzda musiqa pedagogikasi nafaqat musiqiy ko'nikmalarni shakllantirishga balki o'quvchilarning shaxsiy estetik emotsional va ijodiy rivojlanishiga ham xizmat qiluvchi murakkab va ko'p qirrali pedagogik tizim sifatida ta'riflanadi Zamonaviy darslarda innovatsion texnologiyalar, interfaol metodlar va integratsiyalashgan yondashuvlarning qo'llanilishi o'quvchilarning qiziqishini oshirish, ularning musiqiy tafakkurini rivojlantirish va ta'lim jarayonini yanada samarali va mazmunli qilish imkonini beradi. Bugungi kunda ta'lim tizimida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, integratsion yondashuvlar, interfaol metodlar, ko'rgazmali vositalar multimedia va audiovizual materiallar musiqa ta'limining samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Ushbu vositalar ta'lim jarayoniga to'g'ri tatbiq etilganda o'quvchilarning musiqiy qiziqishini kuchaytiradi, mustaqil fikrlashni rag'batlantiradi hamda musiqiy ijodiy faoliyatga bo'lgan motivatsiyasini oshiradi. Shu bilan birga musiqa pedagogikasi jarayoni nafaqat bilim berish bilan cheklanmay, balki o'quvchi shaxsini har tomonlama rivojlantirishga uning estetik va ma'naviy dunyosini boyitishga xizmat qiluvchi murakkab va ko'p qirrali tarbiyaviy tizim sifatida namoyon bo'ladi ushbu jarayonning o'ziga xos xususiyatlarini chuqur o'rganish ilmiy tahlil qilish va amaliyotga keng joriy qilish musiqiy ta'lim sifatini oshirish shuningdek o'quvchilarda musiqaga bo'lgan ongli mas'uliyatli va ijodiy munosabatlarni shakllantirishda muhim ahamiyat kasb etadi Musiqa pedagogikasi jarayoni ta'lim-tarbiya tizimining muhim tarkibiy qismi bo'lib, u o'quvchilarda musiqiy idrokni rivojlantirish, badiiy didni shakllantirish, emotsional tafakkurni boyitish va ijodiy qobiliyatlarni tarbiyalashga qaratilgan murakkab pedagogik hodisa sifatida qaraladi. Ushbu jarayonning mazmuni o'quvchilarga musiqaning badiiy mohiyatini anglash, uning estetik qadriyatlarini his qilish musiqiy asarlar g'oyaviy yo'nalishini tushunish va ularni tahlil qilish malakasini shakllantirishdan iboratdir musiqiy ta'lim mazmuni nafaqat nazariy bilimlarni balki amaliy faoliyatni ham o'z ichiga oladi kuylash tinglash ritmik harakatlar cholg'u ijrochiligi va ijodiy musiqiy mashg'ulotlar orqali o'quvchi shaxsining musiqiy va badiiy qobiliyatlarini rivojlantirish nazarda tutiladi nazariy nuqtai nazardan musiqa pedagogikasi umumdidaktik tamoyillarga izchillik tizimlilik ongli o'zlashtirish yosh xususiyatlariga moslik va faoliyatga yo'naltirilganligiga tayanadi shu bilan birga musiqa fanning o'ziga xos estetik tabiatini hisobga olgan holda jarayonda emotsional ta'sirchanlik badiiy idrokni rivojlantirish obrazli fikrlash va musiqiy xotiraga asoslangan maxsus tamoyillar ham muhim o'rin tutadi Bu jihatlar musiqa pedagogikasining boshqa fanlardan farq qilishiga, jarayonning ijodiy va emotsional jihatdan boy bo'lishiga xizmat qiladi. Musiqa pedagogikasi nazariy asoslari san'atni tarbiyaviy kuchi, musiqaning inson ruhiyatiga ta'sir mexanizmlari va shaxsning emotsional, intellektual rivoji bilan bog'liq ilmiy qarashlarni ham o'z ichiga oladi. jarayon mazmunini belgilovchi eng muhim omillardan biri o'quvchining yosh va psixologik xususiyatlarini hisoblashdir chunki musiqiy idrok ritmik sezgirlik kuylash malakasi estetik qiziqishlar har bir yosh davrida turlicha namoyon bo'ladi shu sababli o'qituvchi har bir o'quvchining yosh xususiyatlariga e'tibor berishi lozim Shuningdek, zamonaviy musiqa pedagogikasi jarayoni innovatsion ta'lim texnologiyalarini keng qo'llashni o'z ichiga oladi. Multimedia vositalari, audiovizual materiallar, interfaol metodlar va integratsiyalashgan yondashuvlar musiqiy bilimlarni qabul qilishni osonlashtiradi. O'quvchilarning qiziqishini oshiradi va ijodiy faolligini ham rivojlantiradi. Xulosa qilib aytganda, musiqa pedagogikasi jarayonining mazmuni o'quvchilarning musiqiy qobiliyatlarini rivojlantirish, estetik dunyoqarashini shakllantirish va emotsional intellektual salohiyatini oshirishga qaratilgan murakkab pedagogik tizim sifatida namoyon bo'ladi. Ushbu jarayon o'z nazariy asoslarini umumdidaktik tamoyillar, san'atning tarbiyaviy kuchi va musiqaning inson ruhiyatiga ta'siri mexanizmlaridan oladi. Musiqa pedagogikasi shaxsning har tomonlama uyg'un rivojlanishini ta'minlaydigan muhim pedagogik ta'lim tizimi sifatida ajralmas ta'limning bir qismi hisoblanadi. Musiqa pedagogikasi jarayoni ta'limning badiiy estetik yo'nalishidagi eng muhim bo'g'inlaridan biri bo'lib, uning mazmuni musiqaning inson shaxsiga ko'rsatadigan ta'sir mexanizmlariga asoslanadi. Musiqa o'zining emotsional va obrazli tabiatiga ko'ra o'quvchi qalbida chuqur kechinmalar uyg'otadi uning ruhiy olamini boyitadi va dunyoni badiiy idrok etish qobiliyatini rivojlantiradi shu bois musiqa pedagogikasi jarayoni o'quvchining musiqiy tafakkurini shakllantirishga estetik dunyoqarashini kengaytirishga va emotsional intellektual salohiyatini oshirishga xizmat qiluvchi tizimli faoliyatlar majmuasidan iboratdir Jarayonning nazariy asoslari musiqiy idrok, ritmik sezgirlik, badiiy tafakkur, musiqiy xotira va emotsional javob kabi psixologik komponentlarning uyg'unlashuviga tayangan. Musiqa o'quvchi ongida bevosita emotsiyalar orqali ta'sir qilgani uchun ta'lim jarayoni faqat bilim berish bilan cheklanmay, balki his tuyg'u, kechinma, ma'naviy sezgirlik va estetik didni tarbiyalashni ham o'z ichiga oladi. Shu sababli musiqa pedagogikasi umumdidaktik tamoyillardan tashqari san'atga xos maxsus tamoyillar, emotsional jadallik, badiiylik obrazlilik va individual qobiliyatni rivojlantirishga tayangan holda olib boriladi. Asosiy mazmunning muhim qismi musiqiy faoliyat turlarining bir-biri bilan uyg'unlashgan holda qo'llanilishidir. Tinglash, kuylash, ritmik harakatlar, musiqiy savod, cholg'u ijrochiligi va ijodiy faoliyat bir-birini to'ldiradi va o'quvchining musiqaga bo'lgan ongli munosabatini shakllantiradi. Masalan, musiqani tinglash o'quvchining estetik sezgirligini oshirsa, kuylash amaliy ko'nikmalarni mustahkamlaydi. Ritmik mashqlar uning harakat koordinatsiyasini rivojlantiradi. Musiqiy savod nazariy bilimlarni mustahkamlaydi. Ijodiy mashg'ulotlar esa mustaqil musiqiy fikrlash va ijodiy yondashuvlarni rag'batlantiradi. Bu elementlarning uyg'unligi musiqa pedagogikasi mazmunining tizimli va samarali qiladi. Kuylash faoliyati musiqiy ta'limning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, jarayonda o'quvchi nafaqat ovoz bilan ishlashni, balki nafasni boshqarish, ohangni to'g'ri chiqarish, talaffuzni aniqlashtirish va intonatsiyani sezish kabi amaliy ko'nikmalarni egallaydi pedagogik jihatdan kuylash o'quvchining emotsional ifodaliligini kuchaytiradi jamoaviy kuylash esa ijtimoiylashuv musiqiy hamjihatlilik va o'zaro tinglay olish madaniyatini shakllantiradi shu bilan birga kuylash o'quvchining ichki kechinmalarini ifodalashga yordam berib uning badiiy didini rivojlantiradi Musiqa tinglash faoliyati musiqiy idrokning shakllanishida markaziy rol o'ynaydi. Tinglash jarayonida o'quvchi asarning badiiy mazmunini anglaydi, obrazlarni tasavvur qiladi, ritm, tembr va dinamika kabi elementlarni his qiladi. Tinglashning pedagogik yo'nalishi o'quvchilarning estetik sezgirligini oshirish, musiqiy tafakkurni rivojlantirish va badiiy baholash qobiliyatini shakllantirishga qaratilgan. Tinglangan musiqa asosida o'quvchi o'z ruhiy olamida yangi kechinmalar yaratadi. Bu esa uning emotsional mohiyatini boyitadi. Ritmika va musiqaga mos harakatlar o'quvchilarning koordinatsiya, ritmik sezgirlik, plastika va musiqani tanadagi harakat orqali his etish qobiliyatini rivojlantiradi. Ritmik faoliyat pedagogik jihatdan o'quvchining jismoniy faolligini oshiradi. Psixomotor ko'nikmalarni mustahkamlaydi va musiqiy his tuyg'ularni harakatlar bilan uyg'unlashtirishga yordam beradi bu mashqlar ayniqsa boshlang'ich sinf o'quvchilari uchun musiqiy tasavvurni rivojlantirishda samarali hisoblanadi cholg'u ijrochiligi musiqiy faoliyatning murakkab turi bo'lib o'quvchi musiqa asboblarini chalish orqali musiqiy tasavvurni amaliy harakatga aylantiradi bu jarayon o'quvchining mayda motorika koordinatsiya in intonatsiya tezkor fikrlash va ijodiy ifoda qilish qobiliyatini rivojlantiradi pedagogik jihatdan cholg'u ijrochiligi o'quvchining mustaqillikka mas'uliyatga va mehnatsevarlikka o'rgatadi shu bilan birga uning musiqiy didi va badiiy tafakkurini yanada chuqurlashtiradi musiqiy soat faoliyati o'quvchilarning nazariy bilimlarini shakllantiradi nota yozuvi ritm o'lchovlari musiqiy atamalar lat tonalik temp va dinamik belgilar kabi tushunchalar musiqiy dunyoqarashning asosiy ta asosini tashkil etadi pedagogik jihatdan bu faoliyat musiqaning tuzilishi va qonuniyatlarini ongli ravishda o'zlashtirishga qaratilgan bo'lib amaliy musiqiy faoliyat uchun mustahkam nazariy poydevor yaratadi